tem. Hoje tem. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, our hero, right? What the good morning, good morning, good morning, good morning. I'm, I'm, eu sapato, ai, ai, ai, good morning. Good morning, good morning, good morning. <laughs> alô Brasil, alô Brasil, alô Miami, alô Rússia, alô Paris, alô mundo todo, alô Borel, alô Borel. <laughs> Vai começar o baile funk, vai começar o baile funk. Uh! Vai, vai, vai, vai. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da caicola. Ai, me solta, pô. deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Ai, me solta, porra. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você é no baile da gaiola. Ai, me solta, porra! deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu